eerste en belangrijkste wet. Die tweede wet is net zo so belangrijk. Dit is, je moet lief wees voor je naaste soos je lief is voor jouzelf. Hier die twee wette sê alles wat die wette van Mooses en die boeken van die profete voor ons leer. Toen die fariseers daar bij mekaar was, het Jezus vir hulle gevra, wat denk julle van die Christus? Wie se sien is hy? Hulle het gesê, hy is die sien van David. Jezus sê toe vir hulle, Welkom het die Heilige Gees vir David gesê hy moet die Christus, Heere, noem. David het gesê, die Heere het vir my Heere, die Koning, gesê, sit hier langs mij, op die belangrijkste plek. Ik zal jou vijanden voor jou laat buig, en jy sal jou voeten op hulle sit. David zelf noem die Christus, Heere, hoe kan die Christus dan Davidse zien wees? Niemand kon vir Jezus antwoord nie. Vandaar die dag af wil niemand weer voor Jezus iets vragen.